Nous restons, des, nous restons des gens prudents. Alors évidemment, euh, si nous partons, euh, c'est clair que c'est pour gagner. Zuhur galdi bena segur presentatzen bagira irabazteko euh, dela. Bistanda eskuinan den zatiketak laguntzen algituela. Baina gure helburua da bigarren itzulira heltzia. Zeren abstentzio tasa azkarra izain da. Beaz, ez da neor lehen itzulitik pasako. Beaz, helburua da bigarren itzulira heltzia eta gio dena posible da. C'est d'être au second tour, et puis ensuite, on croit effectivement que tout Naibauzi egu koherentzian gira, balore berdinak dugu, batzu alderdien ordezkari, beste batzu ez, gure asmoak berdinak dira, izan etxebizitzen aldetik, garapen ekonomikoa, kostaldearen babestean, gizarte ahloan, behazinez desmartxa kolektibo batetan gira. Ez da ambizio pertsonal edo ego historio, baina biarritze eta departamentoaren zinezko interes horoko genalde. Ambizio individuel, c'est une vraie volonté euh, d'interes général pour c'est pour le département.